Esselamu alaikum, šta se podrazumijeva pod pojmom ahlak, da vas Allah nagradi? Da li ahlak, kad kažemo za nekog da je ahlakli, ono u pozitivnom smislu ili može biti, biti i ahlak ono u negativnom smislu, u smislu ponašanja insana? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu wassalamu rasulillah, wa alim sahbih. Kaže Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, bo istu li makarim al-akhlaq al ahlak u znači svojstva koja su pohvalna kod čovjeka koja se mogu naći, znači da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslat da upotpuni i znači kod čovjeka neka krasi upravo njegovo djelo i njegovo ponašanje. I zato ahlak znači, sadržava ono što je svojstvo ponašanja kod čovjeka i podrazumijeva upravo prijatna i dobra svojstva kod čovjeka. I svaki čovjek treba da se opremeni dobrim, dobrim svojstvima kako bi njegovo ponašanje bilo na najvećem stepenu ponašanja.